السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من ولا أهم بعد معاشر الأحبة تنندليا katika darsa يتانو tano كتابه النصيحة الولدية an أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي رحمه الله تعالى أو كتاب باجني وصية ما نصيحة وتتواك وبيلي نفي الحقيقة لنصيحك وزازن وتوتو لو تعانزك من كجانا علي لزيا تلسوما نياك يا منشو كوا نصيحة هنا ميقوان يا مرمبيلي سهم مبيلي Leo tuanza sehemu ya kwanza, sehemu inayohusiana na namna gani wataishi kuamiliana na Mola wao, na sehemu ya pili namna gani wataishi kuamiliana baina yao wao kama ndugu. Tuanza na sehemu ya kwanza. أسيما رحمه الله فأما القسم الأول فالإيمان بالله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله والتصديق بشرائعه فإنه لا ينفع مع الإخلال بشيء من ذلك عمل haya maneno yana uzito mkubwa sana maneno ya Abul Walid al-Baji awaambia watoto wake ni maneno yako na uzito na hili ni moja la kuonesha kuwa watoto si wa kuambiwa maneno ya kitoto la mtoto anaambiwa maneno ya sawasawa sawa. maneno yenye maana maneno yenye uzito ndio aunukie namna hiyo si ainukie kitoto so, mtoto yuwa kuwa kila ukimzoezesha wewe maneno yako wewe na yeye ni utoto tu utaona wengine mpaka wamekuwa watu wazima lakini bado ni utoto tu mwingi katika maisha yao hakuna kitu seriousness kwenye maisha yao la sikiliza maneno haya amwambia amwambia watoto wake ama wasia sehemu ya kwanza ya wasia wangu kwanza kabisa fal imanu billah fal imanu billah azza wa jal kumwamini Allah azza wa jal al imanu billah ma'ashar al ahibba aslu kulli khair aslu kulli khair al imanu بالله nayo ndio asli ya arkanul iman zote zilizobakia mtu akiwa na upungufu kwenye al-iman billah bila shaka atakuwa na upungufu kwenye iliyobakia al-iman billah ndio maana utapata kwenye Qur'ani zikitajwa arkanul iman kwanza huanza na al-iman billah wa daiman la yubtada'u illa bil aham في كلام العرب هيان بكون إلا مهم زيد فوزنا بتاج أركان الإيمان كن القرآن السنة أركان الإيمان كن القرآن السنة إن أنزل الإيمان بالله ولكن البر آية ما أنزل ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله كيشا واليوم الآخر بكم وشو أنقال يكون حديثي ya Jibril alipokuja kumuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam iliyopokelewa na Umar radhiallahu anhu amwambia Jibril amuuliza Mtume akhbirni anil iman Mtume amjibu vipi al iman an tu'mina billah kisha wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal akhir bi qadari khairihi wa sharrihi mpaka kwa hivyo hii ndio nguzo muhimu sana atakaniwa tusimame wima na kuizingatia nguzo hii kaifa yakunu al iman billah kaifa yakunu al iman billah wa kaifa yatahaqqaq al iman billah haitimi wala haiwisawa mpaka mambo manne yapatikane mambo manne haya yapatikane sawa sawa yadhibitiwe vizuri jambo la kwanza ithbatu wujudi Allah subhanahu wa ta'ala na hii ndio la msingi ithbatu wujudi وجود الله فسبب من لم يثبت وجود الله بعد هاكو حتى اميني تشوت كم تو هاميني كم كما يكو الله سبحانه وتعالى حتى اميني نيني بعد هاكو فلا كوانزا نهيب نهيلي ولله الحمد نجاب مركوز في الفطرة ما أحد ينكر وجود الله في الحقيقة أبدا وقوات وجدا قانيا لكن ما أحد ينكر وجود الله في الحقيقة هكونا متنا كتازا أنا kupinga kukanusha kuwa Allah yuko mpaka malahida wale wenye kupinga kuweko kwa Allah fil haqiqa hum muqinun biwujudillah Allah subhanahu wa ta'ala asema wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dhulman wa uluba wamepinga lakini nyoyo zao ziko na nini yaqin hakusema kwa kuwa wajua kwa nyoyo zao hakutaja ilmu ametaja yaqin واليقين مرتبة أعلى من مراتب العلم المرتبة يجوك كبيس كمراتب العلم كيف هو نجو وكو الله يو لكن يتوشى هيك وني إيمان ما يكفي لو ينجي توشى نواه بي ينجي بوا مؤمنين لكن يميتوا كفار فهو هل يتوشى نهيلي كونين هل يتوشى كسابو هيري بما هم بيلي سجان بويو بلي تفوتا لا نما هم بيلي فطرة الله التي فطر الناس عليها الناس مفطورون على ذلك طيب هيني فطرة يا رب طيب جنبه لكوانزا جنبه لبيلي إثبات العبادة لله وحده ونفيها عما سواه كثبتش عبادة كمثبتش الله بكياك نككنوش حق عبادة كوينجيني وسيقوه إلي جنبه لبيلي نهين بمعنى نيني معنى لا إله إلا الله لا إله إلا الله يكون سهم مبين سهم موجة إن كانوشا سهم إن نثبتيشا لا إله يعني لا معبود بحق إن كانوش هكون أنا يستهيكك وابوديوا أو هكون أنا أبوديوا كوهاك إن كانوشا إلا الله إن ثبتيش عبادك وحقي كنانك الله يعني الله سبحانه وتعالى بكياك طيب na limekuja kuelezewa hili tafsiri ya la ilaha illa Allah kwenye ayat mojawapo الله سبحانه وتعالى سوى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وسباب عبادة يكوابدي الله سبحانه وتعالى ndio haki na ibada ya kuabudiwa wengine wasiokuwa yeye ni nini ibada ya batil طيب نعم na Kuffaru Quraysh walipoambiwa qulu la ilaha illa Allah walijibu jawabu hili ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atuelezea sema dhalika bi annahum idha qila lahum la ilaha illa Allah yastakbirun wanafanya kibr si la si kwa yajhalun la yaharifun wanajua kwa dalili ya aya inayofuata lakini wanapinga kwa kibri yastakbir wa yaqulun a inna latariku alihatina lishairin majnun hivi tuache ibada za kuabudu miungu yetu kwa sababu ya mshairi mwendawazimu wakafahamu kuwa la ilaha illa Allah maana yake inapinga kuabudiwa wengine wote wasiokuwa nani Allah subhanahu wa ta'ala na wakuabudiwa awe ni Allah peke yake lakini walilikataa istikbara bas kwa kiburi almuhim haki ya pili ni kuthibitisha ibada zote kumthibitishia Allah na kukanusha hii lugha ifahamike vizuri kukanusha si kuacha kwa sababu mtu aweza acha kuabudu wasiokuwa Allah lakini asikanushe kuabudiwa wasiokuwa Allah hadha laysa bimumin hata asimwabudu mwingine akawa mwabudu Allah peke yake lakini yuwakiri na yuwakubali kuabudiwa kwa wengine ingawa hawaabudu hadha kafir kadhalika hadha kafir si mu'min ifahamike vizuri kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala kushikamana na la ilaha illa Allah alikuthibitisha kwa watu hawa ha? faman yakfur bitaghut atakayekukanusha wanaoabudiwa kinyume na Allah awakanushie ibada awakufuru yani awakanushie kuabudiwa yoyote sio kwa Allah hata malaika hata anbiya la budda an nakfur ibadatahum yani tukanushe kuabudiwa malaika na kuabudiwa anbiya na kuabudiwa watu wema na wao wenyewe viumbe wema yakfuruna dhalika wanakanusha wao kuabudiwa lidhalika yaumul qiyama watawaruka wale walioabudu idh tabarra alladhina tubi'u min alladhina tabau wale waliofuatwa walioabudiwa watakando ya la ya rab hatukuambiwa watu wabudu bali tulikuwa tukipinga abadan kwa hivyo wao ni wa kwanza wakiwa watu ni wema wenye mabudio watakanusha wao basi kwa hivyo hadha wajib faman yakfur bitaghut kisha wayu'min billah kukanusha kupatikana kisha kupatikana kuthibitisha iman na ibada kwa nani kwa Allah hapo Allah ndio asema faqad istamsaka hapo atakuwa ameshikamana nini bil urwati al wuthqa ambayo kwamba ni la ilaha illa Allah التي هي العروة الوثقى mashiko yasiyokuwa na nini na kuachana mashiko ya sawa sawa yasiyokatika la mfisama laha طيب lazima haya mawili yapatikane ndio nguzo mbili za la ilaha illa Allah kwa hivyo anayesema la ilaha illa Allah kiuhakika ni yule aliyoitekeleza sehemu mbili hizi hii ndio jambo la pili la katika kutekeleza imanu billah jambo la tatu ithbatu af'al ar-rububiyyah lillahi wahdah wa nafyuha amman siwa kuthibitisha matendo ya uola kwa Allah peke yake na kukanusha kuweze uwezekano wa matendo yale kupatikana kwa asiyokuwa Allah matendo ya uola ni af'alu rububia matendo ya ulezi au ya uola kuanzia kuumba kwa sababu ulezi wa Allah unaanza kuanzia kuumba kuumba akatupatia alati zote za kutusaidia kwenye maisha macho masikio pua kila kiungo anachokihitajia kwenye maisha akatupatia uwezo wa kuzungumza akatuneemesha na neema chungu mzima ambazo kwamba twazihitaji katika maisha yetu taib akatuhifadhi na yashari kutufika lahum aqibatun sio kwenye kuhifadhi baina yadihi min khalfihi mambo yote yale matendo Allah subhanahu wa ta'ala mpaka kufikia baada kumhuisha kumfisha kufufu yote haya kuteremsha mvua kuruzuku hizi ni af'alu ar-rububiyya طيب افعال rububiyya lazima umthibitishe Allah wa Allah peke yake ndio muweza kuyatenda matendo haya kwa viumbe wote kama unavyosoma kwenye sura al-Fatiha mwanzo alhamdulillah rabbi alalamin ah, mlezi wa viumbe wote kwa haya matendo yake matendo ya kiuola hakuna mwingine ni yeye peke yake labda mthibitishe yeye matendo haya ya kiuola na umkawakanushie wengine haya tukiyazungumza kuna watu wanaona hivi kuna mtu anathibitisha matendo haya kwa asiyokuwa Allah wallahi wako bali si eti waliokanusha Uislamu mpaka wanaoudai Uislamu. Kwa hivyo labda haya mambo ya kwani hakuna Waislamu wanaoitakidi leo hii kuwa kuna watu wema wananyesha mvua wako, bali wanaenda kuwaomba, na Allah subhanahu wa ta'ala asema mambo matano, hakuna mwingine anaye anayeweza ameyataja haya yanaita mafatihul ghaib naam ghaib ni nyingi zaidi ya hiyo lakini mafatihul ghaib kama alivyosema mtume mafatihul ghaib khamsa moja wapo umetoa nini wa yunazzilu al-ghaib wa yunazzilu al-ghaib lakini kuna leo watu wengine wanatarajia mvua kutoka kwa siku nani Allah subhanahu wa ta'ala katika uislamu طيب na mengi ambayo kwamba katika matendo ya kiuola wanayanasibisha kwa nani kwa wengine alafu shetani akawaletea hujaji ha, Ah, Allah ndio amewapatia kazi hii ni kuwakirimu ah, hawakupewa wakati wako kwenye uhai wamepewa baada wamekufa ala kulli hal kwa hivyo hilo ni jambo la tatu kuthibitisha matendo ya uola kwa Allah subhanahu wa ta'ala kukanusha matendo haya kwa mwingine si kwa la nne na la mwisho kuthibitisha majina yake Allah subhanahu wa ta'ala aliyojiita nayo na sifa alizojisifu nazo na kuthibitisha majina aliyoitwa na mtume wake sallallahu alaihi wasallam na sifa alizosifiwa na mtume wake sallallahu alaihi wasallam طيب kukanusha yale aliyojikanushia yeye Allah subhanahu wa ta'ala au mtume akakanusha akamkanushia Allah kama usingizi ha? au lepe lile la usingizi kidogo au kufa na mengineyo la ta'khudhuhu sinatun wala nawm kama kuzaa kama kuzaliwa lam yalid wala yulad yote aliyojikanushia umkanushie na yote ambayo kama mtume wake amemkanushia umkanushie طيب alafu kunyamaza yale ambayo kwamba Allah hakuyazungumzia wala mtume wake hakuyazungumzia kujuhusu yeye Allah hakuzungumza sifa zake ziko sampuli gani حفظهم zakon sifa huwa samiu basir lakini sam'i yake ikoje basari yake ikoje hakuzungumza kwa hivyo uskut usizungumzie sampuli ya sifa wakati Allah hakuzungumzia sampuli ya sifa asema tabaraka alladhi biyadihi biyadihi almulk bal yadahu mabsutatan amejisifuna sifa ya mikono lakini hakutueleza yakoje kwa hivyo naskut wanataadab maa Allah mtu awe na adabu na Allah subhanahu wa ta'ala asisubutu kuzungumza kitu ambacho kwamba Allah hukizungumza abada lakini tuna yaqini Allah ametuambia laysa kamithlihi shay kwa hivyo tuna yaqini yote aliyojizungumzia hafanani na yoyote hafanani na yoyote mtu akisema oh huku ni kumfananisha na kiumbe la laysa kamithlihi shay laysa kamithlihi shay طيب lakini mbona useme na mkono kiumbe na mkono abadan huko sikumfananisha kwa sababu baina ya viumbe tutazungumza sisi ndio binadamu ana mkono na kuna viumbe wengi wana mikono makuna wapo binadamu ana mguu kuna viumbe wengi wana miguu hivi wafanana viumbe kwenye hizi sifa mguu wa chungu na mguu wako sawa mguu wa chungu na mguu wa mbuzi sawa hawa ni viumbe sifa zao zilitofautiana wakati dhawati zao dhati zao zilipotofautiana na sifa zikatofautiana kwa sababu kila sifa inalingana na dhati wapi tofauti baina dhatullah wa dhatul makhluqin kubwa kubwa zaidi kwa hivyo bila shaka tofauti ni kubwa baina sifa zake na sifa za za viumbe na hili tunayaqini nalo laisa kamithlihi shay wa huwa as-sami'u basir hapa hapa amejisifu na sifa ambazo kwamba amemsifu nazo binadamu faj'alnahu samian basira kusema inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu samian basira kamsifu binadamu na sifa nini ya sam'i basara kisha kula akajisifu yeye mwenyewe baada ya kujikanushia mfano yani usije kadhani ni kama binadamu au kama mwingine katika viumbe la laysa kamithlihi wa huwa as-sami'ul basir kuonesha kudhibitisha sifa alizozithibitisha Allah sikumfananisha na viumbe kwa hivyo hii shubha ya sheitani itoke kwenye kichwa shubha hili ndio iliwapelekea wengine kupinga aliyoyathibitisha Allah wakawa wana upinzani na Allah Allah yuthbit hum yunkirun La jambo la ajabu ya tampata binadamu yunkir ma athbatahu Allah hadha laysa min aladab fi shay, si katika adabu na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo jambo la asma wa sifat ni tuthibitishe majina aliyothibitisha Allah, kujithibitishia nafsi yake na yale mtumi wake aliyomthibitishia kukanusha aliyojikanushia Allah miongoni mwa sifa na zile ambazo kama mtumi wake amemkanushia طيب kunyamaza yale aliyoyanyamazia Allah subhanahu wa ta'ala kujihusu yeye na mtumi wake akanyamaza yote haya ni kwa sababu ya mtihani kwa sababu binadamu kama kuna kitu hakuambiwa basi atakereka kwenye moyo wake ataka kujua hebu mwambie mtu ah kuna kitu bwana alikuwa nataka lakini basi haina neno acha tu alafu muangalie atakavyokutiriri na kubana nini afadhali ungenitajia lazima ataka kuambiwa huna yati al-iman wal imtihan huna yati al-iman wal imtihan atasbir ataskut kama alivyonyamaza Allah subhanahu wa ta'ala ama utataka kudadisi kutaka kujua mambo kwamba Allah kuyazungumzia yako mengi Allah kuyazungumzia si ndio Allah tuambia hatukupewa elimu isipokuwa chache chache kwa hivyo kuna mengi طيب na hapa inakuja dauri ya iman al-iman billah lakini lamma naqasa al-iman billah mtu akakwambia siwezi kuthibitisha mpaka ninalolijua naloliona ah mkono unaoona ni hunu kwa hivyo ikiwa ni Allah tutasema na mkono itakuwa ina maana nao kama hunu wangu mimi hadha laysa biiman hadha naqisu al-iman hadha naqisu al-iman ni mchache wa imani طيب على كل حال haya mambo matatu katika majina na sifa yote yafanywe kwa mizani hii ithbatun bila tashbih wa nafyun bila ta'til twathibitisha bila ya kumfananisha kama alivyothibitisha yeye bila kujifananisha twakanusha yale aliyojikanushia bila ya kumkanushia mwingine twakanusha nini twakanusha mfano si ndio amejikanushia ana mfano pamoja kukanusha huku kusifanya tukapinga sifa zake maana kuna wengine wanasema Allah hana mfano kwa hivyo hana mkono hana haoni hasikia bali wengine wamesarre sami'un bila sam'in basirun bila basar ايش هذا Allah sema sami'un basir wa sema bila basar bila sam'a ايش kalam fadhi kitu na kinyume chake almuhim haya mambo matatu kuthibitisha majina na sifa kukanusha aliyojukanushia kunyamaza aliyoyamazia طيب yote kwa mizani tuthibitisha bila kumfananisha tukanusha bila ya ku, kupinga yale aliyothibitisha yeye طيب hili ni jambo la nne katika haki za Allah yakitimia sawa sawa atakwambiwa huyu indahu imanun billah kamil ndio haya Abu Walid al-Baji ambia watoto wake فالأول الإيمان بالله na hapa amewatajia kiufupi lakini kwenye vitabu vingine utapata wema waliotangulia yufassilun fi hadha yufassilun kwenye hili jambo bali mimi nimetaja kiufupi sehemu moja katika hizi haki nne imetungiwa kitabu kamili namna hiyo kuna vitabu vimetungwa kwenye majina yake Allah na sifa zake kuna vitabu vimetungwa kwenye masala ya ibada kuabudiwa Allah subhanahu wa ta'ala kuna vitabu vimetungwa kuwajibu mulhidin wenye ukanusha kuweko kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo haya mambo mazito kisha wa malaikatihi vile vile katika malaika kuna mambo manne labda uyathibitishe ndio al-iman bil malaika na haya yahitaji durus yahitaji durus sanawat tuqda fi hadha ha laysa hunaka shay'un أحق من أن تقضى فيه السنوات ويقضى فيه العمر من العلم aliyoiteremsha Allah subhanahu wa ta'ala min as-sama. Hakuna jambo lina haki ya umri zimalizwe katika kulihudumikia zaidi ya elimu aliyoteremsha nani Allah subhanahu wa ta'ala. Yahitaji ila umr haya watu waweze kueleza watu madarasa moja lakini aham shay la pili al-imanu bil malaika kisha mwambia wa kutubi na vitabu vyake kadhalik hunaka ashya fil imani bil kutub kisha mwambia wa rusuli na mitume wake hunaka ashya fil imani bil rusul labud ya waislamu wajipinde kuyasoma mambo haya yote watasdiqu bi shara'ihi al-iman ni nini mambo ya kuthibitisha kwenye moyo ta'lam wa tuthbit ndio al-iman طيب الان الشرائع maamrisho na makatazo pia uyasadikishe kuyasadikisha ni kuyakubali na kuyafanya طيب kisha mwambia fa innahu la yanfa'u ma'a al-ikhlali bi shay'in min dhalika amal juweni katika haya niliyowatajia hautonufaika na chochote ukiwa na upungufu ndani yake ha sijui hii ibara tuifahamu vizuri maana leo hii tuna ugonjwa mkubwa sisi mtu akishakusema la ilaha illa Allah basi ni kama ashapewa yeye kama anavyoambiwa ana insurance fanya utakavu fanya utakavu atakalo kufanya ya akhi ili jambo ni kufuru tahadhari epuka oh wakufurisha muislamu wamesema la ilaha illa allah ha sikia ibara nani abul walid au mbalini fa innahu la yanfa ma'a al-ikhlali bi shay'in min dhalika 'amal ukiwa na upungufu kwenye haya ukafanya amali utakao kuifanya haikunufaishi na haya hakuyasema kutoka kichwani mwake angalia jambo moja tu moja tu likipatikana la ashirku billah haunufaiki na amali yoyote sallay zakay sumt hajaj zote hazinufaishi bali si wewe uambiwa aambiwa mtume waambiwa mitume waliokuja kulingania la ilaha illa Allah. Acha mimi na wewe tumekubali tu kuisema, la wao wamekuja kuilingania mpaka wengine wakauliwa kwa sababu ya kuilingania hii la ilaha illa Allah. Allah waambia la in ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun, law watafanya shirk yote waliokuwa wakiyafanya yataporomoka. Bali acha wao sayyiduhum wa khatamuhum wa afdaluhum. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambiwa hivyo, wa uhiya ilaika, tena ambiwa si wewe tu, wa ila alladhina min qablik, na mitume waliokutangulia, la in ashrakta, ukifanya shirki, la yahbatanna amaluk ya ahibba si ndio waliokuja kulingania la ilaha illa Allah, akawa anazunguka Makka, qulu la ilaha illa Allah tuflihu, na ami yake amfuata nyuma akimpiga na mawe akimwambia watu hadha ibnu akhi majnun hebu tasawwar wewe wazunguka wajaribu acha kufanya nini ya dini kampeni hii upuzi kampeni sasa hivi wewe ni kampeni wazunguka mfanyia fulani kampeni kisha ammi yako awe ni mpinzani wako kwenye kampeni ya kufuata anambia watu huyo akili yake si mzuri jana atakapotulizi ha tavumilia kwa hizo ukazunguka ukapigana naye na jambo la kiupuzi lakini mtume anaweza yad'u ila Allah na ammi yake amfuata nyuma akiwaambia watu huyu mwandazimu mtoto ndugu yangu mwandazimu msimsikilizeni wa huwa sabir la yaltafit ilayhi qulu la ilaha illa Allah tuflihu mpaka akaenda Taif akapigwa na mawe mpaka viatu vikarawa nini damu Mtume wa sallam aulizwa na Aisha kuna jambo limekufika zito zaidi mtume anasema naam nilipokuwa Taif asema nilionifika mpaka nikawa sijitambui nikajishtukizia tu tayari nimefika kwenye majabali ya maka kutoka Taif iwatembea hayuko hamu walioibeba na masaibu aliyomfika yote haya kwa ajili ya kulingania la ilaha illa Allah na Allah mwambia la in ashrakta la yahbatanna amaluk wala takunanna min alkhasirin sisi twaisema bila hata ya kujua maana yake bila hata ya kuipatia umuhimu bila hata ya kuipatia wakati kuisoma leo hii tukiulizwa shurut la ilaha illa Allah fi mashakil طيب alafu watakaofanya utakalo kufanya kisha usiambiwe kitu wakati mtume aambiwa la yahbatanna amaluku law utafanya shirki maashara alahibba haya ndio mambo watoto watakaokuzwa wapewe umuhimu wa iman na wakuzwe kuelezwa uhatari wa yenye kutia dosari kwenye iman hivyo nataka watoto fanya nini walelewe na wallahi mtoto aliyolelewa kwa malezi haya akawa akona tadhim ya al-iman billah na ana khaufu na jambo yenye kutia dosari kwenye hili akawinukia na hali hii ndio hali waliokuwa anbiya na watoto wao hii ndio hali waliokuwa nao salihin na watoto wao يا بني لا تشرك بالله نبي الله إبراهيم أسمى وجنبني وبني أن نعبد الأصنام مبكى وكان قليا سير زعبياء نصالحين جنب كبوا لكل مسألة يا إيمان يمتوتوا نو هتاري وجنب لن يكهربوا إيمان يمتوتوا وتوتوا نوكوزوا والله وني حليمي والله وبالله وتالله لا أحد كتك في جانا وتقوى أحسن منهم أبدا كسبهين ليروحوا يا ديني yule ambaye kwamba amehifadhi amehifadhi roho ya kitu huyu ndio amehifadhi uhai wa kile kitu chote ikiwa amehifadhi roho ya Uislamu huyu ndo akona Uislamu mkamilifu kwa hivyo watoto wakuuzo kwenye hili na huu ndio wasia wa kwanza ameanza nao Abul Walid Al-Baji rahimahullah ta'ala takomea hapa باذن الله تبارك وتعالى تنلي إن شاء الله نسيك تنفواتا نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا فهما وعلما اللهم أصلح لنا الذرية اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه